Piedod, māte, rīt būšu savādāks, bet tagad man piena puikas sit. Kad redz manos logos zilītes, tad zini, esmu nomirs, bet kad spuldzes ir izdusušas, mīlējos, un piedod Dievs, ka kodu ābolā.